20 yigirmanchi baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi oy to'ldi orzu tilaklariga to'liq erishdi o'tkinchi baxt qerib orqa yo'likini yiqitdi yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan ne'mat tugal bo'lsala kishi erisha olamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab ne'mat tugal bo'lganda umrmi tugaydi deydi bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan bilimlikning so'zi білімсізге ko'zdir Төвен tushgan ko'tirildi көтірілген мо төвен yo'rig'an Йорыған өчіді, to'xtaydi har Әр ish o'z kamolatini камалетіні күтіді. yetgandan keyin yana яны төвенге айтолды тилекеге түгел erişdi. Терекликни түгетти, мал мүлкі қалды. Толған әйі яны кичиклешке башлады. Нұрлық язы қағырытан қышқы янды. Бір-біріге мас мизажла өз ара зытлашты. Бірі күчейіп, үшчіні бесіп түшті. Mizacı aynıdı, tamakı tetiksiz oldu. Ruhi eğirlaştı, Kesel onu qattiq tutdi. Mizajları bozuldu. Kö, kuchi kemaydi. Tol chiviqdek tuz qomati tovam bukildi. Ig'ri kesal kelib uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviblar toplandi, tomirini tutdi. Buning nima kesal ekanligini aytib berishdi. ba'zilar endi uni qon tutibdi qon tomirini echib qon iqitish kerak deyishdi ba'zilar surgi ishkuzish kerak ich ketibdi uni bo'shitish kerak deyishdi ba'zilar julab qo'shib sovuqlik qildi ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi hech davo dori qolmadi hammani qildi nima ravo bo'lsa shuni berdi foyda qilmadi kesili kundan kunga ig'irlashdi kun siri kuchi xo'ridi ahli ojizladi taqvodor kishi nima deydi angla taqvodor kishi kishilarning sarxilidir mayli mumyo qot mayli tiryoq ishlat mayli matridos bilan churni so'qib ba mayli tevib chaqir yoki qom keltir o'limga yuzlanguchiga hargiz davo foyda bermaydi ey tirik yurguchi g'ofil bo'lma tirik ekansan oxiri sanmi o'lasan ali oyitoldining ahvolidan xabar topdi o'limning xabarchisi kesal uningga qo'l uzatgan edi ali oyitoldining holini so'rab keldi ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi alining oyitoldiga suoli ali so'radi hozir ko'nglim qandoq nima kasal bu uyqung qandoq oy to'ldining aliki javobi oy to'ldi dedi ey davlatman alik meni shundoq bir kasal tutdiki uning davosi yo'q eyim to'lin edi to'linliqi kamaydi tabiitim alohida edi endi bu esillik katti tuqqan kunim shodlik bilan chiqotdi Әмді күнім петш алдыды тұруды, түнлерім йорымайды. Шатлық ғорурым болған тіреклік өзіні іп қашты. Тұрақсыз дүния мәндің yüzünü өреді. Шатлық арзу ниметлі арқамды келіватыды. Қайғу әлем, мұшаққат маңа қарап келіватыды. Маны бүгін мән сәндің айрылымен. Пұшайман, va alam bilan ingrab ketayotaman xalqni boshlig'uchi kishilarning eng yaxshisi dono albegi nima deydi angla bu davlat kelib o'z maylichi yugurab yana ketib qolmasa qanchalik yaxshi bo'lar edi o'lim tutmasa kishi doim salomat yursa bu baglik ishi nima degan obdon ish bo'lar edi agar kishi qerimasdan yashisi edi yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi aligning oy to'ldig'i javobi alig aytdi oy to'ldi bu so'zlarni qo'yg'in ay tuz ko'ngil bundoq so'zlarni so'zlamagin hamma kishi kasal bo'ladi ham yaxshi bo'ladi ey qudratlik bu кесел yolg'iz саңылы kelgan emas Немішқі тіліңдің xunuk gaplar чықыды. Немішқі o'zingcha ko'nglingni бұзысын. Мән сенің bilan ауынып yurardim Бұныңғы e'tiroz білдіріп so'zlaring boshqacha башқышы болып атыды. Құдайым яқшы қылғай. Бұндақ сөздеріні қымма, көңілімге отлық түгін oyto'ldining alayki javobi oyto'ldi aytdi ey baxtik ali bu kasalning davosi yo'q dori izdima kimki tug'ilg'in ekan o'lishimi kerak nimiki ko'tarilgan bo'lsa tushishi kerak ko'tarilishning tushishi bor egizlikning tövini xushalliqning qayg'usi bor ochchiqning totligi yana sanga mijozim turoqsiz o'zim o'zgurichan deb bu so'zimni aytgan edim bu mening qiliqimni sanga tushundirganim edi aslida manga ko'ngil bog'lamasliging kerak edi man ketaman buningga san shubhilanmagin tug'ilgan o'lmaydi desa chimpitmagin ishonchsiz deb endi meni so'kma dunyoga ishonma umi seni tashlab ketadi жапа қылды деп сән мені әйіплеме бұ дүния саңа мәндінмі бәкірек жапа қылғычыдыр ғапіл болма мәнден кейін сәнмі өлісің бұ дүнияға ішенме чим пүтіп гол болма xizmat ko'rsatmagan cheg'imdila meni qadrlagan eding ay ali qani sanga qanchalik xizmat ko'rsatalidim mening o'lmikim tilak orzuyim emas kelib ketmikim bugunli bo'layotgan ish emas man erksiz holatda qiynalib o'lib ketyaptiman chunki tiriklik tilab qutulg'idak yerim yo'q yo'q edim xudo meni yaratdi yetishtirdi kichik o'g'lon edim u meni cho'ng qildi sedom yuzlik edim soqol chiqadi qora quzg'undak edim oqqudek chol qildi qaddim o'qdek idi, qaddim egildi tirikligim tugidi vaqt soatim to'shdi bilimi kang dona nayt yaxshi aytgan edi ey xushchiroy bunu sen anla. qaysi baş, oqqu qiyofatiga kirsa u kishi ko'nglinimi oqqudek oq ak qilsin tuz toldek qaddi pukilgan bo'lsa u ko'nglini tuzlasin vaqti keldi qora chach soqol oqargan bo'lsa pistirmida turgan o'limga to'liq hozirlanishi kerak buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytdi ey yaxshi inson buni sen anglig'in qora chashning oqarg'ini o'limning altisidir u tirik kishiga hayotni azizlashtirudi ko'p ne'matlarni yeding hayot lazzatini tetiding ko'p bexastalik qilma әмді сенімі o'lim ейді. alikning ай толдығы жауабы. Әлік әйтті. Әй ай толды. Алдырма, сәуір қыл. Кеселлік кейін күнахларың үшін бәдәл болуды. Kesel boğallarının hemmisi ölüdüğen bolsa, dunyoda rizq yeydiğin kishilar kanmıgan bo'lar edi xudo seni bu keseldin yaxshi qilg'ay Ruhingni tushirma xotirjam tinch yat. Ali söz başlap dua kıldı. Kolunu götürüp Allah'tan şifalık diledi. Xapılık ve elem bilen uyadın chiqdi ko'ngli mayus holda saroyiga kirdi kambag'allarga ko'p mol dunyo ulashtirdi uningga foydasi bo'lamikin deb o'yladi agar kumush o'limdan saqlab qololisi edi kishilar kumushni o'zi uchun badal qilgan bo'lar edi inson o'limga biror badal qilolgan bo'lsa el boshqurg'ichi podshohlar badal berib o'lmagan bo'lar edi Қара, ой толдының кеселі иғырлашды. Ümitsiz болып, жейнедің kolunu yudu, ökünüp деді. Езд hayat. Seni bir bihudu ötküzdüm. Ist güzellik. G'aflatda ömür kechirdim. bir bihuda o'tkazib o'tdim. Мен man o'zim hayotga qarab qochgan bir qochoq edim ajal tutib ep mangdi so'zimning nima foydasi bor oshko'zlik bilan dunyo melini to'pladim mol dunyo kelyotidi bugun yo'qsizlik bilan ketyotaman Қол va tilimni ortiqcha uzatgan edim endi o'lim kelib tutdi Мана nafsimni qisdi aytoldi shundoq o'kindi ko'p yig'ladi o'kinishi o'limga foyda bermadi bu inson o'g'li nima degan ojiz ha tiriklik kunlarini tiliginidek o'tkazolmaydi inson tilikiga erishsa hayot yashayolmaydi hayot bo'lsa tilikiga yetolmaydi aytana ozroq yaxshilikqa yetishsa o'zini unutiydi сөзіні ешіл көктің үстін чағлайды мәртібе қазанса мәғрур көрең болып алады o'lim tutganda uyg'onadi va o'kinch bilan o'ladi yeb to'ysa qiliqlari bug'rodek bo'ladi agar qorni ochsa bilib turib zaharni yeydi kulpatdan qochadi rohatga agishidi so'yginiga yetadi yetkendin keyin yana voz kechidi oy to'ldi o'kindi cho'nqir tinib aytdiki man to'g'ri yo'limni yo'qotdim bu oltin kumushlarni nima uchun to'plagan bo'lg'iydim nemishqimi kambag'allarga ulashtirib bamidim ah bu yaxshi ishlarni nima uchun tashlab qo'ydim gunohsiz kishilarni nima uchun aybladim burunla jimi yaxshiliklarni qilishim kerak edi ular keyin manga shubhasiz foydali bo'lar edi bugun bu o'kinishlarimning nima foydasi bor o'lim tutdi nafsim bilan so'zimni kasdi o'tkir ko'zlik kishiga sodiq to'g'ri so'zlik ar er nima deydi anla. butun nafas og'uvchilar üçün ölüm bir işik dur. hayot yurganlarning hemmesi bu eshikka kiradi hayot nimayu ölüm nime. Kayaktın keldim qayoqqa yo'l aldım. nemishqa ölüş üçün tug'ildim yig'i ko'rish uchun nemishqa kuldim dunyoda o'limdan qattiq nima bor har bir tug'ilgan kishi shundoq deb o'ladi buningga taqlid qilib shoir shu so'zni aytdi buning ma'nosini tushunsa kishining ko'zi ichiladi dunyoda o'limdan qattiq nima bor o'limni o'ylasang borliq lazzat ketadi o'lim tuvi va cheki yo'q bir dengizdir sinchilab qarasang tuvi yo'q cho'nqurliqdir o'limni bilguchi o'zi g'aflatga tushsa o'lim tutqanda so'z bilan biror nab ololmaydi halovatga berilib g'aflatga tushganlar o'lim tutqanda o'yg'unidiyu amal qilishga kuch yetmaydi nurg'un mol dunyoga to'ymagan ko'zi och kishi ajal kelganda pushaymon qiladi chora qilolmaydi mag'rur kishi o'tkinchi davlatiga shodlanib mag'rurlanadi bo'z yer qetig'i kirganda yuragini pora pora qiladi shodliqlarga ovunib kulgichilar yig'lashqimi tayyorlang'uloq ey o'lguchi inson idrokliq va bilimli kishi nima deydi angla bu so'zga amal qilinsa foydasi tegadi oxiratda o'ziga yaxshi o'rin tilguvchi har ikki dunyoda yomonlik qilmasin ay xushbeil kishi yomonlik qilma bugun so'zing va harakatingda yaxshilik qilgin bu oy to'ldi o'kinib ko'p yig'ladi amdiki o'kinishi foyda bermadi kambag'allarga oltin kumushlarni ulashtirib berdi qarindoshlarga ko'p vasiyatlar qildi ko'zini ko'kka tikib dediki ay egam man sendan boshqa bir tangrini bilmadim meni yaratding yetishtirding va o'stirding bu sening pazling edi buni tushunaman man o'zimni sanga sig'ingan edim mana bu ajal keldi so'zimni kesdi qutulg'idak yerim yo'q hoshimni yo'qotdim Әмді сенің рәхметің ярдәмчі болсын. Надаллық білін көп ямаллықланы қылдым. Әй, әзіз тәңірім, мехрі шәпқат білін мені кәчіргін. Ест hayatım бейуді өтті. Ест zamanımni va baglikimni bo'shqa o'tkazib o'tdim so'zini tugatdi bir oz o'ylanib turdi va o'g'lini ko'rib ko'z yosh iqib